промиваючи розпечений запорошений за день міське каміння. Зараз останні краплі дощу падають на підвіконня, тихо шепочуть щось, немов доказують свою небесну казку. Маринич з насолодою глибоко вдихає насичене озоном повітря. Ех, а ці б зараз еге, рада б душа в рай, та гріхи не пускають. І ще коли в свої, а то ж чужі. Маринич подумки знову повертається до трьох нерозкритих справ. Ще після пограбування першої квартири грек напророчив. Боюся, наберемося з цими гадами клопоту по самозав'язку. Судячи з почерку, це якісь гастролери завітали. Ні на кого з не схоже. Згодом він привів до Маринича спеціаліста квартирного злодія у відставці Снежинського, відомого у злочинному світі ще за часів панської Польщі під прізвиськом Король Кароль. Маринич досі з ним не зустрічався, але чимало чув про нього, зокрема від того ж Грека. Якраз того року, коли Анатолій після університету прийшов працювати в органи міліції, король Кароль був чергового разу етапований на північ у супроводі озброєного ескорту. Повернувшись через чотири роки до Клепарівська, він наніс візит грекові і урочисто пообіцяв. Усе, Михайло Йосиповичу, цього разу все відвоювався. У моєму віці вже час подумати про Бога, про спасіння душі. Коли грек висловив з цього приводу сумнів, Снежинський ображено захитав головою. Ай-яй-яй, не вірити слову короля Кароля. Чи ж я коли-небудь порушував своє благородне слово? Пригадайте наше прощання. Не останнє, а перед тим. Це було у 47-му році. Як мені тоді не хотілося розлучатися з такою приємною людиною, таким цікавим співрозмовником, тобто з вами. І хтось із самого нутра моєї змученої душі підказував, ну, зробити приємність цьому симпатичному чоловікові, ну скажи, що більше не займатимешся самодіяльною експропріацією особистого майна. Але інший голос це згадується, був голос совісті, тоді заперечив несмії Каролю. Коли не переконаний, не давай сумнівних обіцянок. А ось тепер цей же мудрий голос совісті радить мені нині, коли ти вже переконаний то можеш пообіцяти. А як жити збираєтеся? На державну пенсію за вислугу років, гадаю, не претендуєте, всміхнувся грек. Боронь Боже, не претендую. Бо ж моя вислуга. Він багатозначно крутнув головою і посміхнувся. Але якщо в мої роки вже важкувато брати квартири, то охороняти чай же можу. Самі знаєте, тому хто все життя очищав квартири, хто знає в тому ділі всі ходи-виходи, легше за тими ходами-виходами простежити, чи не так? Грек повірив, пішов на риск, поручився за нього і допоміг Снежинському влаштуватися сторожем на базі. У вільний час, маючи справді золоті руки, той робив замки з хитромудрими секретами і збував їх на ринку. Побувавши з експертом Снежинським на всіх трьох обкрадених квартирах, Грек привів його до Маринича. Король Кароль категорично запевнив, не клепарівський це ручаюся, то якісь зайди. Відчувається, що високого класу не мають, робота грубувата, але працюють нахабно. Коли є бажання послухати мене. То ось вам моя порада. Шукайте здоровані віком е, від 20 до 30 років. Чому саме таких? Вирахував, щоб у такий спосіб відчинити двері, треба мати силу. А щодо віку, то з одного боку це вже досить досвідчені домушники, бо не навмання йшли, а щоразу спеціально добирали собі клієнтів і не тягли всього підряд. А з іншого боку, ще від пацанства не відійшли, бо хіба солідні люди зачіпалися б з тією сусідкою. Справді,